Բարև հայրենակիցներ, այսօր դեկտեմբերի 8-ն է, օրը երեքշաբթի մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստերի ձևաչափով շարունակվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջե նախագծի քննարկումները։ Մանրամասները Վանիկ Նովիկովը կներկայացնի։ Հոգեկան առողջությունը մարդու լիարժեք կյանքի կարևոր գրավականներից է։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նրա զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեբանական գիտությունների տեխնացու Անահիտ Լալայանը։ Օրվա հրաժամը կամ փոփեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստերի ձևաչափով շարունակվում են ԼՂՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկումները։ Մասնավորապես ազգային ժողովի սոցիալական եւ առողջապահության հարցերի ու ֆինանսա-բյուջետային եւ տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղնիստում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանը հանդես գալով զեկուցմամբ տեղեկացրել է, որ գալիք տարում Արցախում սոցիալական ոլորտի ծախսերի չափերը նախատեսվում է 21 միլիարդ 958 միլիոն դրամի չափով, ընթացիկ տարվա 22 միլիարդ 79 միլիոն դրամի փոխարեն։ Նախարարի խոսքով նշված ծախսերից 581 միլիոն դրամը կկազմեն սոցիալական կենսաթոշակները։ Նախատեսվող միջին կենսաթոշակը կկազմի 22000 դրամ ընթացիկ տարվա 20000-ի փոխարեն։ Աշխատանքային կենսաթոշակի միջին չափը գալիք տարի կկազմի 43500 դրամ։ Պետական նպաստների մասով պետբյուջեի նախագծով նախատեսվում է 2 միլիարդ 695 միլիոն դրամ։ Ծնողների միանվագ գումարի հատկացման նպատակով կտրամադրվի 735 միլիոն դրամ, որը հաշվարկված է 2650 երեխայի համար։ Եվս 460 միլիոն դրամ է նախատեսում 800 երեխայի ժամկետային ավանդների բացման համար։ Ամուսնության միանվագ նպաստների տրամադրում գալիք տարվա համար նախատեսվում է 2000 անձի հաշվով։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Սամվել Ավանեսյանի տեղեկատվությամբ 15000 դրամով կբարձրանա հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների պատվովճարի չափը, որը 2016 թվականի հունվարի 1-ից կկազմի 50000 դրամ։ Նախատեսվում է նաև նոր ծրագիր՝ սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով աջակցության տրամադրում գյուղացիական տնտեսություններին։ Մասնավորապես սեփականաշնորհված տարածքների հողօգտագործողները իրականացրած աշխատանքների դիմաց կստանան փոխհատուցում։ Նախարարը համոզմունք հայտնեց, որ ծրագիրը գյուղացիներին սեփական հողատարածքները մշակելու հնարավորություն կընձեռի։ Գալիք տարում է նախատեսում գործարկել նաև բնակարան վարձելու կամ ժամանակավոր կացարանով ապահովելու նպատակով ֆինանսական օգնության տրամադրման նոր ծրագիրը, որի նպատակով պետբյուջեից նախատեսվում է հատկացնել 30 միլիոն դրամ վարձավճարի տեսքով որպես պետական աջակցություն։ Այն ուղղվելու է առավել ծանր պայմաններում գտնվող սոցիալական առանձին խմբերի պատկանող անձանց, հանրապետությունում տարերային աղետից տուժած քաղաքացիներին եւ Ստեփանակերտի հանրակացարանների վերակառուցման շինարարական աշխատանքների ընթացքում տեղահանված բնակիչներին։ Ներկայացնեմ որոշ ծրագրերի ուղղությամբ նախատեսող ծախսերը սոցիալական կենսաթոշակներ։ Ծրագրով 2016 թվականին նախատեսվում է շուրջ 571 միլիոն դրամի չափով ծախս, 2015 թվականին 603 միլիոն դրամ ծախսերը նվազում են մոտ 22 միլիոն դրամի չափով հաշվի են առնվել միջոցները հաշվարկելիս կենսաթոշակառուների թվի փոփոխման միտումները։ Արդյունքում կենսաթոշակի միջին չափը կկազմի շուրջ 20000 դրամ 2015 թվականի հաստատված բյուջեով 20200 դրամի փոխարեն։ Աշխատանքային կենսաթոշակներ 2016 թվականին նախատեսվում է 10 միլիարդ 845 միլիոն 600 հազար դրամի չափով ծախս։ 2015 թվականին 11 միլիարդ է նախատեսված։ Անհրաժեշտ միջոցները նորից հաշվարկելիս հաշվի են առնվել կենսաթոշակառուների թվի փոփոխման միտումները։ 2015 թվականի հունվարի 1-ից սահմանված հիմնական կենսաթոշակի չափի 16000 դրամ եւ աշխատանքային ստաժի 1 տարվա արժեքի առաջին 10 տարվա համար 800 դրամ, 10 տարին գերազանցող յուրաքանչյուր տարվա համար 500 դրամ պահպանման պայմաններում։ Արդյունքում միջին աշխատանքային կենսաթոշակի չափը կկազմի 43500 դրամ։ Պետական նպաստներ։ Ծրագրով 2016 թվականին նախատեսվում է 2 միլիարդ 695 միլիոն 500 հազար դրամի չափով ծախս։ 2015 թվականին 2 միլիարդ 720 միլիոն դրամի դիմաց։ Նվազում են ծախսերը 25 միլիոն դրամի չափով, որը պայմանավորված է նպաստառուների թվականակի ճշտմամբ։ Զողողնցնելիության խթանում։ Ծրագրով նախատեսվում է 1 միլիարդ 195 միլիոն դրամի չափով ծախս։ 2015 թվականին նախատեսված է 1 միլիարդ 200 միլիոն դրամի ծախս։ Ծնողներին միանվագ գումարների հատկացման նպատակով 735 միլիոն դրամ հաշվարկած է 2650 երեխայի հաշվով։ 460 միլիոն դրամ ժամկետային ավանների բացման համար 800 երեխայի հաշվով։ Ամուսնության միանվագ նպաստների տրամադրում Ծրագրով 2016 թվականին նախատեսվում է 2000 անձի հաշվով 300 միլիոն դրամ, յուրաքանչյուր անձին 150.000 դրամ, պահպանելով 2015 թվականի ծախսերի մակարդակը։ Գործազրկության ծախսերի խումբը Կշարունակվեն բոլոր այն ծրագրերը, որոնք իրականացվում են 15 թվականին, ուղղակի ստեղ որոշակի անելիքներ ունենք, փորձը ցույց է տալիս, որ մեր կողմից իրականացվող ծրագրերը լրիվությամբ չեն կատարվում, խոսքը վերաբերում է ծավալներին եւ ֆինանսավորմանը շահառուների բացակայության պատճառով։ Պարզ է, որ շարունի բացակայություն ասելով ես նկատի ունեմ ծրագրերի հասցեականության կամ ծրագրերի անհրաժեշտության խնդիրը։ Ինչքանով են այդ ծրագրերը պահանջված, դա հարց է։ 2016 թվականին որոշակի աշխատանքներ տարվեն, ուսումնասիրություններ հայաստանյան գործընկերների հետ, եթե հնարավոր լինի, նաև այլ ռազմակերպությունների միջազգային, որտեղ որոշակի բարեփոխումներ իրականացնել զբաղվածության ոլորտում։ Նոր օրենք, նոր մոտեցումներ, ակտիվ ծրագրեր, բայց արդյունքները մեզ չեն գոհացնում։ Նոր ծրագիր 2016 թվականից կգործի զբաղվածության բնակավարում սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական տնտեսության աջակցության տրամադրում։ Նոր ծրագրով նախատեսվում է 20 միլիոն դրամի չափով ծախս որ ուղղված կլինի սեզոնային զբաղվածության ապահովման միջոցով հանրապետության առավել խոցելի գյուղական բնակավայրերի բնակչության սոցիալական լարվածության մեղմանը, նրան ժամանակավոր զբաղվածության ապահովման համար պայմանների ստեղծմանը, իրավիճակից բխող մարտահրավերներին արագ արձագանքման միջոցով գյուղացիական տնտեսությունների աջակցմանը։ Ինչ է սա նշանակում բնական աղետներից ստուգած տարածքները խոսքը վերաբերում է միայն սեփական աշնորհված տարածքներին, վազակալված տարածքներին չի վերաբերվում այս ծրագիրը։ Գյուղացիները կստանան փոխհատուցում կատարվելիք աշխատանքների դիմաց խոսքը չի վերաբերում պարատանյութներին, չի վերաբերվում ինչ-որ տնկիների, սերմացուի եւ այլն, այլ զուտ աշխատանքի գումարների փոխհատուցում։ Կարելի ասել, որ սա հասարակական աշխատանքների մի ձև է։ Հասարակական աշխատանքները որպես գործիք իրենց դրական են ցույց տվել, տարբեր երկրներում այդ գործիքը ճգնաժամերի ժամանակ իրարվել է եւ արդյունքները իրականում դրական են։ Հայերենական մեծ պատերազմի վետերանների պատվվճարներ Ծրագրով 16 թվականին նախատեսվում է 51 միլիոն դրամի չափով ծախս։ 2015 թվականին 44 միլիոն 100 հազար դրամ էր նախատեսված։ Հաշվարկելիս հաշվի են առնվել շարունների թվի նվազման միտումները եւ պատվողճարի չափը 2016 թվականի հունվարի 1-ից 15000 դրամով բարձրացվում են։ Արդյունքում պատվողճարի ամսական չափը հունվարի 1-ից կկազմի 50000 դրամ, գործող չափը 35000 դրամ է։ Բնականան վարձելու կամ ժամանակավոր կացանով ապահովման նպատակով ֆինանսական օգնության տրամադրում։ Սա էլ է նոր ծրագիր, որը կգործի 2016 թվականից նախատեսվում է 30 միլիոն դրամ որպես պետական աջակցություն վարձավճարի տեսքով։ Այն ուղղվելու է առավել ծանր պայմաններում գտնվող սոցիալական առանձին խմբերին պատկանող անձանց, հանրապետությունում տարերային աղետից տուժած քաղաքացիներին եւ Ստեփանակերտ քաղաքի հանրակացարանների վերակառուցման շինարական աշխատանքների ընթացքում տեղահանված բնակիչներին։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է նաեւ հրավիրված մասնագետների կացության վարձավճարի դրամադրում։ Առողջանային բուժման եւ հանգստյան տների ուղեկների ձեռքբերում 16 թվականին նախատեսվում է 70 միլիոն դրամ, 2015 թվականին այդ ծրագրի արժեքը 98 միլիոն դրամ էր։ Կրճատվել է 18 միլիոն դրամով, ինչն է պատճառը, Որոշակի հստակեցումներ են մցվել մեր կարծիքով կային ծրագրի շրջանակներում առողջարաններ, որոնց էֆեկտիվությունը հասկացի տակ ենք դրել, ճիշտ ասած, եւ այդ ծառայությունները, որը որ մատուցվում է այդ առողջարանի կողմից, այդ ծառայությունները մատուցվում են նաեւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առողջարանների կողմից։ Այսինքն փորձել ենք չվնասելով մատուցող ծառայությունների ծավալը, որոշակի տնտեսական էֆեկտ ստանալ։ 2016 թվականին առաջին անգամ իրականացվի աշխատաշուկայի հետազոտման աշխատանքների ծրագիրը։ Ծրագիրը 15 թվականին էր նախատեսված, սակայն ենթադրում է այս ծրագրի իրականացումը լուրջ մասնագիտական պոտենցիալ։ Այսինքն ստեղներ են գրավելու մասնագետներ դրսից, հարդ երկրից։ ԼՂ-ի ընտանիքների կարիքավորության գնահատման համակարգի ներդրում Ինչպես գիտեք, կառավարության կողմից ընդունվել է որոշում եւ հաստատվել ընտանիքների կարիքավորության գնահատման Արցախ համակարգը եւ սահմանվել ներդրման ժամանակացույցը։ Ժամանակացույցի համաձայն 2016 թվականին պետք է ըստ այդ համակարգի գնահատվեն 40000-ից ավելի ընտանիքներ ըստ կարիքավորության աստիճանի եւ 2016 թվականի տարեվերջին արդեն որոշում կկայացվի կսահմանվի շեմը որ շեմից բարձր կարիքավորության բալ ունեցող ընտանիքներն են ճանաչվում սոցիալապես անապահով եւ բոլոր ծրագրերը իրականացվող արդեն իսկ հնարավոր կլինի կատարել ավելի բարձր հասարակության պայմաններում, այսինքն ուղղել կարիքավոր ընտանիքներին։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ հավատա Հոգուս մեջ արդեն խոսքեր չկան Հավատա Հոգուս մեջ արդեն չկա չկա չկա մորանալ չեմ կարող ես ոչինչ իմ հոգի դատար քո հայացքից այրվում է ես գիտեմ գնալով կթողնեմ աշխարհ դասերն է իմ եւ քո որ ապրում է հավատա հոգուս մեջ արդեն խոսքեր չկան մեջ արդեն խոսքեր չկան ինձ մեջ արդեն խոսքեր չկան չկան Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է մեզ կարող եք լսել երկուշաբթից ուրբաթ 15:20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Հոգեկան առողջությունը մարդու լիարժեք կյանքի կարևոր գրավականներից է։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նրա զրուցակիցն է հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանը։ Հոգեկան առողջությունը մարդու լիարժեք կյանքի կարևոր գրավականներից է։ Եթե ֆիզիկական առողջության հետ խնդիրների դեպքում մենք ցավ ենք զգում ու դիմում բժշկի, ապա հոգեկան խնդիրների դեպքում ցավոք ավելի հաճախ նախընտրում ենք սпасել, որ խնդիրներն ինքնըստինքյան կհարթվեն։ Այդպես լինում է ոչ միշտ, եւ հաճախ կարող են փոքր խնդիրները մեծանալ, որոնց լուծման համար էլ բնականաբար միայն շրջապատի օգնությունը բավական չի լինի եւ անհրաժեշտ է դիմել մասնագետի։ Տարվա ընթացքում մեր էջի մշտական աջակից հոգեբան, հոգեթերապևտ, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Անահիտ Լալայանի հետ փորձել ենք լուծման ուղիներ գտնել այս կամ այն հոգեբանական խնդրի վերաբերյալ։ Տարվա վերջին թողարկումն էլ նվիրում ենք մեր երկրում հոգեբանական օգնության առումով ունեցած առաջընթացին ի ուրախություն բոլորիս կարող եմ փաստել այն հանգամանքը, որ ժամանակակից պայմաններում հաշվի առնելով այն, որ հոգեբանական ծառայությունը ընդլայնվում եւ զարգանում է, պրակտիկ ծառայությունը ավելի շատ միտված այն նպատակին, որ ինչքան հնարավոր է հասարակության լայն շերտերին կարողանանք օգնենք, հոգեբանական ծառայություն մատչելի դարձնենք եւ ծառայությունը հասանելի լինի, քանի որ ոչ մեկի համար այսօր նորություն չէ, որ ժամանակակից ճգնաժամային են իրավիճակները, բոլոր իրադարձությունները, թե միջազգային, թե քաղաքական եւ թե ռազմական, բնականաբար իրենց ազդեցությունը ունեն ցանկացած հասարակության հոգեկանի վրա, մերն էլ հատկապես, որովհետեւ մեր ժողովուրդը առանց են էլ ունի ոչ այնքան վաղ անցյալից եկած հուշեր եւ ապրումներ, նույնպես էլ այսօր այս բոլոր ազդեցությունները դրսի թե ներսի բնականաբար ունեն իրենց հետևանքները եւ որպեսզի այդ հետևանքները լուրջ չլինեն, որպեսզի կարողանանք ժամանակին կանխենք եւ մասնագիտական ճիշտ օգնություն ցուցաբերենք հասարակության անդամներին։ Այս տարի արդեն բոլորին հայտնի է, մենք ունեցել ենք ոչ միայն պետական սեկտորում հոգեբանական ծառայության ստեղծում, այլ նաեւ մասնավոր սեկտորում։ Ինչու՞, որովհետեւ առաջի հերթին մենք նպատակ ենք ունեցել ընդգրկել ինչքան հնարավոր է լայն շրջանակ ծառայության համար, որովհետև շատ մարդիկ խուսափում են հիվանդանոցներ այցելելուց, թեկուզ եւ այդ նույն մասնագետի մոտ ուղակի իրենք դեռ ունեն այդ միտումը ցույց չտալ, չերևա այդ ծառայությունից օգտվելու պարագան։ Դա մենք նույնպես հասկանում ենք, դա նույնպես գալիս է անձի ապրումներից եւ պետք չի համարել, որ կամ մակարդակի հարցը այստեղ կամ զարգացվածության խնդիրը, ոչ, բոլոր հասարակություններում էլ, բոլոր պետություններում էլ կա այս խնդիրը։ Երբ անձը չի ուզում, որ որևիցե մեկը իմանա, որ ինքը հոգեբանական ծառայությունից օգտվում է։ Այսինքն ոչ մեկի համար գաղտնիք չի այսօր, որ այս ծառայությունը ինչքան է արդեական եւ ինչքան է արդյունավետ, ուղղակի անհրաժեշտ է նաեւ լրացուցիչ պայմաններ ստեղծվել, որպեսզի այս խնդիրը նույնպես կարգավորվի Այսինքն կարևորում ենք առաջեհերթին այս գախնապահությունը, որը իդեպ ամենակարևոր սկզբունքն է պրակտիկ հոգեբանության մեջ, մասնավորի տարբերակում ավելի հեշտ է ապահովել եւ ավելի հարմար է թե դիմողի համար, թե աշխատողի համար։ Վստահության խնդիր է ի վերջո, եթե հոգեբանին չվստահի հաճախորդը, չի կարող։ Գիտեք ինչպես, այստեղ ոչ թե մասնագետին վստահելու խնդիրն է, այլ առաջի հերթին, որպեսզի շրջապատը, հասարակությունը այդքան էլ տեղեկացված չլինի, թե ինքը ինչի համար է գնում, որովհետև մենք փոքր միջավայր ենք եւ շատ հաճախ մեկը մյուսից հարցնում եմ՝ ուր ես գնացել, բա ինչի ես գնացել, ինչ որ խնդիրներ ունես։ Բնական է, եթե մարդ ունի հոգեբանական խնդիրներ, որոնք չեն երևում, այլ միայն զգացվում են, ինքը դա չի ուզում ցուցադրել։ Եվ դա բնական երևույթ է եւ դա իր իրավունքն է եւ ինչու՞ չէ, նաեւ մենք որպես հոգեբաններ դա շատ լավ ենք հասկանում եւ պետք էլ չէ դա ցուցադրել, այլ պետք է ուղակի աշխատել դրա վրա։ Իսկ եթե կա մասնագետ, ով միայն պետական հոգեբանական հիմնարկում, ասենք, վերցնենք միայն մանկապարտեզում կամ միայն դպրոցում, անգամ վերցնենք դպրոցի հոգեբաների։ Մենք մանկական հիվանդանոցում ավելի շատ հաճախորդներ ունենք, քան դպրոցի հոգեբաները։ Ինչու՞։ Դա ոչ միայն ասենք մասնագետների փորձը կամ մոտեցումները կամ մասնագիտացումը ավելի բարձր է, այլ նաև դրանով է պայմանավորված, որ դպրոցում երեխան եւ դա ոչ միայն Ղարաբաղի դպրոցում է, դա եւ Մոսկվայի եւ Երևանի դպրոցում է, այդպես է։ Չի ուզում, որ իր համադասարանցին թեկուզ տեսնի կամ իմանա, որ ինքը հաճախում է հոգեբանի ունի ինչ որ հոգեբանական խնդիր։ Մենք շեղումների մասին չենք խոսում, մենք չենք խոսում մտավորի հետ կապված խնդիրների մասին, որտեղ իդեպ հոգեբանական աշխատանքը լրիվ ուրիշ կողմ է։ Այլ խոսում ենք զուտ հոգեբանական խնդիրների կապված նրանց անձի տեսակի, անձի ապրումների հետ, անձի առանձնահատկությունների հետ կապված։ Հազարապես երեխան չի հարմարվել կամ մեղացրել են ուզում են։ Այո, ցանկացած խնդրի վերաբերյալ, եթե գիտակցող երեխա է, իսկ մեր երեխաները շատ շուտ են զովորում գիտակցել, դպրոցական տարիքի մասին է խոսքը իհարկե։ Իրենք չեն ուզում որ իրեն մեր դասարանցիներից որևիցե մեկը իմանա, որ իրենք հաճախում են դպրոցի հոկեբանի կամ ընդհանրապես հաճախում են հոկեբանի։ Ոստի իրենք նախընտրում են ավելի շատ հաճախել մանկական հիվանդանոցի հոկեբանական ծառայությունից, որովհետև ոչ մեկ չի իմանա։ Իրենք ասում են ուղղակի, այո, իրենք ասում են ուղղակի գնում ենք հետազոտվեն, գնում ենք դիսպանսերիզացիա։ Մեկ այլ մասնագետի անուն կտան, բայց ոչ հոկեբանի։ Այդ ամենատարածված համեմատությունը ես արեցի։ Ու նույնն էլ մենք նկատում ենք, երբ հասուն տարիքի աննավորություններ, ովքեր ունեն նույնպես հոկեբանական խնդիրներ, իրենք չեն ուզում, որպեսզի գնան հիվանդանոցում որոցը մեկը իրենց տեսնի։ Կամ հիվանդանոց մտնելուց իրենք անպայման ասելու են ինչ-որ մեկ ուրիշ մասնագետի անունը, ոչ թե ասելու են հոգեբանի մոտ։ Այսինքն սա լրացուցիչ բարթույթ է, որը ձևավորվում է անձի մոտ կապված մեր հասարակության փոքր լինելու հետ։ Ոստի նմանատիպ հասարակություններում, միջավայրերում կարևոր է մասնավորի դերը։ Դրա համար էլ մենք այդ մասնավոր ուղությունը, մասնավոր ծառայությունը ձևավորեցինք։ Իդեպ 10 տարի արդեն որ կար առանձին սենյակ գործում էր միայն որպես որպես առանձին հոգեբանական սենյակ։ Հիմա դա արդեն ստացել է կենտրոնի կարգավիճակ, որտեղ ընդգրկված են տարբեր մասնագետներ, իհարկե ուղղությունը հոգեկան առողջության հետ կապվածն է միայն, բայց այնուամենայնիվ այստեղ արդեն մի քանի մասնագետներով են աշխատում եւ տարբեր ծրագրերի շուրջ։ Ճիշտ է, կենտրոնի ստեղծման պատմությունը դեռ փոքր է, ամենամիսներն, բայց կարելի է ինչ որ առաջընթացի մասին խոսել։ Ամենակարևոր առաջընթացը մեր ծրագրերում է, որովհետեւ կենտրոնի աշխատանքը իրենից ենթադրում է ոչ ոչ միայն հոգեթերապիա կամ անհատական աշխատանք այցելուի եւ մասնագետի միջև, այլ ծրագրերի իրականացնում, այսինքն խմբային աշխատանք, ասենք ծրագրեր մասնագետների որակավորումը բարձրացնելու ուղղությամբ իհարկե մեր ունեցած հնարավորություններով։ Ինչու՞ չէ նաեւ մենք համագործակցում ենք հայաստանյան մասնագետների հետ եւ ռուսաստանի դաշնության մասնագետների հետ, որոնց հետ մենք պայմանագրեր ենք ստորագրել կենտրոնի աշխատակիցներով։ Եվ իրենք պարտավորվել են իրենց մասնագիտական օժանդակությունը եւ օգնությունը ցուցաբերել վերաբերեն մեր տեղի եւ մասնագետների որակավորման հարցում եւ այցելուների հիվանդների այսպես կոչված ներողություն իհարկե չակետներում եմ ես դա նշում, որովհետեւ հոգեբանական եւ հոգեբուժական ծառայությունից օգտվողներին մենք հիվանդ չենք անվանում։ Ցանկացած հարցում մենք իրենց հետ համագործակցում ենք եւ անպայման այդ խորհրդատվությունները թե բուժման ընթացքը, թե կարգավորման ընթացքը միասին շարունակելու ու ձևավորելու հարցերում։ Այսինքն նաեւ մասնագիտացման բարձրացում, նաեւ ինչ որ նորությունների կիրառում այս աշխատանքում։ Նաև նշեմ մեկ այլ ուղղություն, որում նույնպես մեր կենտրոնը իր ծրագրերի մեջ ընդգրկել է եւ մենք հաջորդ տարվանից դա արդեն իրականություն կդարձնենք, դա հետազոտական աշխատանքներն են, որովհետեւ երկար տարիներ մենք Ղարաբաղում շատ ձգձգվող ենք համարել այդ հոգեբանական հետազոտությունները եւ ավելի շատ արդեական խնդիրներով պրակտիկան ենք զարգացրել, այսինքն ավելի պրակտիկ մեթոդներն ենք փորձել կիրառել։ Այսօր նաև հետազոտական դաշտն է մի քիչ դուրս մնացել մեր աշխատանքներին, ուստի դա էլ ենք փորձում լրացնել եւ նախատեսվում է հետազոտություններ կատարել թե նախադպրոցական տարիքի Ղարաբաղի բոլոր շրջաններում, նույնպես մայրաքաղաքում երեխաների հետազոտում կատարել նախադպրոցական տարիքի եւ թե դերահասության ու ինչու չէ նաեւ պատանեկության հետազոտություն, որբիզի կարողանանք լիարժեք պատկերը ունենանք հոգեկան առողջության վերաբերյալ։ Իսկ ցանկացած մարդ, հասուն մարդ, ինչպես գնում են սովորական բժշկի մոտ հետազոտության առանց ինչ որ բողոքի Պարզապես հետևելով առողջությանը հնարավոր է լինելու նույնպես սեփական հոգեկան առողջությանը հետևել այսպես։ Ինչու՞ չէ նաև միանշանակ։ Պետք չէ մեթոդներ, ինչ որ պետք չէ անպայման, չէ, գիտեք ինչպես, ոչ թե գոյությունն է մեթոդներ կամ չէ, այլ հարցը նրանում է, թե անձը ինչքանով է լիարժեք ձևավորված եւ ինչքանով է ինքը ուրախadir, թե իր ֆիզիկական առողջության հանդեպ, թե հոգեկան առողջության հանդեպ, որովհետեւ այս երկու հասկացություններն ամբողջական են եւ անձի լիարժեք առողջությունը այս երկու թե ֆիզիկական, թե հոգեկան առողջության լիարժեքությունից է կախված։ Եվ չի լինում ֆիզիկապես առողջ, հոգեպես ճնշված կամ հակառակը։ Երկուսն էլ միատեղ են կատարվում։ Ոստի, ինչպես մենք ասում ենք պրոֆիլակտիկ մոտեցում ֆիզիկական առողջության վերաբերյալ, նույնպես էլ պրոֆիլակտիկ մոտեցումն է ենթադրում հոգեկան առողջությունը։ Ուղղակի այստեղ ավելի անհրաժեշտ է ԶԼՄ-ների օգնությանը մենք դիմենք, որպեսզի մարդիկ ավելի տեղեկացված լինեն, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հոգեկան առողջություն հասկացությունը, ինչպես ուշադրություն դարձնել եւ ինչպես նկատել գանգատներով, հասկանալ թե սա ինչի խնդիր է։ Դրա համար մենք անհրաժեշտ է ավելի սերտ համագործակցենք մեր լրատվական միջոցների հետ, որպեսզի մարդիկ հնարավորություն ունենան այս տեղեկությունները ստանալ, որովհետեւ համացանցի միջոցով ցանկացած ինֆորմացիա են ստանում, որոնք իդեպ այնքան չեն օգնում, ինչքան վնասում են։ Առանց մասնագիտական ճիշտ չեմ ասում, մենք ամենաամենալավ մասնագետներն ենք, բայց մենք գիտենք համացանցի տված խորհուրդները ինչքանով են վտանգավոր։ Մանավանդ այն մարդկանց համար, ովքեր դեռ պատրաստ չեն այդ ինֆորմացիան յուրացնել։ Դրա համար նախապատրաստական աշխատանք է անհրաժեշտ։ Ինչու՞ չէ նաև ադապտացված մեր հասարակության համար ինֆորմացիա, այլ ոչ թե ուղակի ինֆորմացիաներ, որոնք աշխարհով պատտվում են։ Առհասարակ ժամանակակից աշխարհում ինֆորմացիոն հոսքը այնքան մեծ է, որ շատ դժվար է մարսել։ Այո, դրանից էլ են ձևավորվում է այնպես այնպիսի սիմպտոմ, որը մենք անվանում ենք նիսվարենի ժլուտկը, այսինքն մեր ուղեղն էլ ստամոքսը, ուղղակի ինֆորմացիայի ստամոքս է։ Եվ եթե այդ ինֆորմացիան բազմաշերտ եւ բազմաբնույթ, բազմաբովանդակ է, մենք չենք տարբերում թե ինչով ենք սնել մեր ուղեղը, բնականաբար այնտեղ ինչ կկայանա պայթյուն։ Եթե մենք ունենք փսխում, եթե մեր տամոքսը լցվել է չգիտես ինչով, բնականաբար մեր ինֆորմացիոն լցվածությունից, ծանրաբեռնվածությունից պայթյուն է տեղ ունենալու եւ դա առաջի հերթին անմիջական կապի մեջ է հոգեկան առողջության հետ։ Ամփոփելով գնալան կարող ենք ասել, որ առաջընթաց տարեց տարի հոգեբանական աջակցության, հոգեբանական օգնության ոլորտում կա։ Միանշանակ կան։ Ուղղակի դա ավելի է բարդավորեցնում, որպեսզի ժամանակակից մասնագետները ավելի ուրախadir լինեն իրենց մասնագիտական որակավորման հարցում Առաջի հերթին սա է կարևոր, սա է անհրաժեշտ, եւ որպեսզի չլինի մոտեցում, որ եթե ես ունեմ ինչ որ տարիների փորձ կամ եթե ես ունեմ ինչ որ դիպլոմային որակավորում, ուրեմն ես ամենաամենան եմ, այլ լինի ցանկություն կատարելագործվել, ճանոթանալ նոր մեթոդներով հետ, գիրառել այդ նոր մեթոդները, որպեսզի այդ օգնությունը լինի արդյունավետ եւ լինի լիարժեք առաջերտին սա է պարտադրվում ու պարտավորեցնում ցանկացած մասնագետի, ով իրեն փորձում է գտնել պրակտիկ հոգեբանության ոլորտում Եվ անշուշտ ինչ ակնկալիքներ ունեք նոր տարվանից։ Ակնկալիքներս այնպեսին է, ինչպեսին եղել է նախորդ տարի, որպեսզի այս ծառայության օգնությամբ մենք կարողանանք ինչքան հնարավոր է շատ մարդկանց օգնություն ցուցաբերենք, որպեսզի իրենք կարողանան այդ հոգեկան առողջություն ասածը լիարժեք զգան, դիրապետեն իրենց առողջությանը եւ ինչքան հնարավոր է այս լիարժեքությունը տարածվի մեր հասարակության բոլոր անդամների վրա։ Շնորհակալություն Տիկին Լալայան ձեզ հաջողություններ եւ թող ակնկալիքները իրականություն դառնան հաջորդ տարի եւ ցանկությունները նույնպես։ Շնորհակալություն։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կարծիք հաղորդաշարն է օրվա մեր հանդիպումը ամփոփեն կուրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Հորացիոսը, Հռոմեացի բանաստեղծ, Էմիլ Ռենոն, ֆրանսիացի ուսուցիչ, պատմության մեջ առաջին մուլտիպլիկացիոն ֆիլմի ստեղծողը, Վլադիմիր Գիլարովսկին, ռուս գրող, լրագրող, Լեոնիդ Բակալովը, ռուսաստանցի կոմպոզիտոր, Կլարա Ռոմյանովան, ռուս կինոդերասանուհի մուլտֆիլմեր հնչյունավորող, Մաքսիմիլյան Շելը, ավստրաշվեցարացի դերասան ռեժիսոր, Բոբ Արումը, բրոնզկամարտի ամերիկացի պրոմոութեր, Ալիսա Ֆրենդլիխը, կինո եւ թատրոնի ռուս դերասանուհի, Դեվիդ Կարադյանը, ամերիկացի դերասան, Ջեֆ Հերստը, անգլիացի ֆուտբոլիստ, Եվգենի Ստեբլովը կինո եւ թատրոնի ռուս դերասան, Թոմաս Չեքը ամերիկացի մոլեկուլային կենսաբան, Նոբելամրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Քիմ Բեսինջերը ամերիկացի կինոդերասանուհի։ բարեկամներ Գարցիկ հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 8-ի թողարկումն ավարտվեց։ Ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։